الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه زهر الله dragom na njegovim blagodatima. Počasti nas gospodar da dobro koristimo blagodati kojima si nas ti počastio, a posebno da dobro iskoristimo zdravlje i slobodno vrijeme. Salavat, salam, mir i spas posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhamedu koji je rekao da dvije blagodati ljudi najčešće zanemare. Sami sebe prevare, a to su zdravlje i slobodno vrijeme. Salavat selam njegovoj časnoj porodici, vrlim i plementima, sahabima, vitezovima Islama. Salavat selam svima onima koji slijede uputu, zovu uputi i nastoje svoje živote živjeti na osnovu te upute. Ja molim gospodara da nas učini da budemo od njih. Draga braće i poštovane sestre, mi se još uvijek družimo sa hadisima i sahiha imame Buharije iz knjige koja se zove Knjiga znanja. Kitabul Ilm. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao imetak je znanje je bolje od imetka. Ti nastojiš sačuvati svoj imetak, a znanje tebi čuva. Ona insan kome Allah dadne znanje, dao mi je dobro i na ovom i na budućem svijetu. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam bi sarrafiqani ad dinaru dirham. Kaže loše li je društvo lošili su ahbabi dinari i dirhem, marka i leuro jel? Kaže, mogu ti koristiti, kaže, tek kada te napusti. Znači morati izaći iz ruke da bi ti, Na samom početku, kao što smo uobičajili, proučit ćemo Fatihu i sjetiti se dobom imama Buharijeći u hadijsku zbirku. Čitamo, daj lila je Fatiha. Prošli put smo govorili o onome što se naziva stil življenja. Govorili smo da čovjek treba paziti šta mu se po glavi vrti. Jer ono što mu se po glavi vrti počne preko jezika izlaziti. Počne to i govoriti. Pa smo rekli da je bitno da čovjek pazi šta govori jer njegove riječi lako postanu djela. Pa smo rekli da uvijek moraš preispitivati svoja djela jer u konačnici formiraš običaje neke svoje. I u razmišljanju, i u govoru, i u djelima. A ahiret i dunjaluk ti određuju upravo tvoj karakter. Govorili smo o stilu življenja plementija ashaba. Rekli smo koliko su oni bili uravnoteženi. Koliko su to bili ljudi i dunjaluka i ahireta u isto vrijeme. Što kaže jedan alim iz prvih generacija kad bi ujutru ustao na Saba pogledao bi Dunjaluk, rekao, o Dunjaluće što te volim. Kaže, a volim te zato što si ti moja njiva da dođem do Ahireta. Govorili smo kako Ebu Hureyre radijallahu anhu uvijek bio uz Rasulullaha sallallahu alaihi Pa kada su mu prigovorili, to je bio prošli hadis, zašto ti prenosiš hadise koje ne prenose drugi ljudi? On je rekao, ja sam se posvetio tome, to je bila moja misija. Naša braća muhađiri koji su iz Mekije došli u Medinu, bili su zauzeti na pijaci, radili za život. A naša braća Ensarije, stanovnici Medine, bili su zauzeti na svojim njivama, u svojim bočnjacima. To vam govori da je stil življenja muslimana i muslimanke privređivanje. I kaže, dostojanstvo vjernika je u tome da mu niko od stvorenja ne treba. Ako hoćeš da imaš dostojanstvo, nastoj da budeš novisan. Čak lema kaže, kuranski ajet, min eđli dalike ketebna ala beni Israile. Zbog toga smo propisali sinovima Israilovima, ko ubije men katale nefsen, bi ili nefsin, jel? qatala an-nas Ko ubije jednu osobu, ko da je pobio sve ljude. A kaže, ko oživi jednu osobu, odnosno ko spasi jednu osobu, kaže, kao da je spasla sve ljude. Kaže Ulema, to se između ostalog odnosi na one koji se toliko potrudi da ne samo sebi pronađu posao nego i zaposle ljude. Zašto? Zato što si mu ti dao mogućnost da razmišlja bolan o budućnosti. Da se oženi, da formira porodić, da izrodi porod. Do te mjere je vrijedno baviti se ovim vrstom, ovom vrstom rada da kažu onaj ko oživi, odnosno ko sačuva jedan život, kaže sačuva kako, kaže nađemo posao. Hadis koji ćemo danas, ako Bog da pročitati, govori o jednom posebnom bereketu. Zamolio bih vas malo naprijed, samo da ne stoje onaj. Sekunde, evo ja ću uvući se svi po par centimetara, mogu sad da ne stoje na vrati. To je 119. hadis u hadis koji zbirci ko želi ima prijevod Buharije može ga pogledati. Hadesana Ahmed ibn Abi Bekr, Ebu Musa, prenio nam je Ahmed sin Ebu Bekra po nadim ko Ebu Musa قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار od Muhammeda ibn Ibrahima sina Dinarovog an ibn Abi Zi'bin an Sa'idin al-Makburi od ibn Abi Zi'ba od Sa'ida al-Makburi an Abi Hureyre od Ebu Hureyre radijallahu an i ovaj hadis je isto u poglavlju babu hifdil ilm poglavlje čuvanje znanja kaže Ebu Hureyre poslaniku sallallahu alaihi sallam Kultu ja Rasul Allah, rekao sam Allahov poslaniče. Inni esma'u minke haditha. Ja zaista od tebe čujem hadithen kathira, mnoge hadisa, tvoj, tvoj izrek. sahu pa ih zaboravi. Pa je sallallahu alaihi sallam rekao Upsut ridaek, kaže skini svoj ogrtač svoj mantil, kaput. Kaže, Hazreti Ebu Hurere, skinuo sam svoj mantil. Ovo je sada muđiza Resulullaha sallallahu alaihi sallam. bi jedeji, thumma tal, Pa je onda Resulullah uzeo grtač Hazret Ebu Hurere i ovako ga kao skupio. Dumnahu kaže, de ga sad ti pricni, uzmi taj ogrtač. Fadamemtuhu, kaže Ebu Hurere ja sam onda ogrtač uzeo. Fema še en ba'du. Od tog trenutka ni jedan jedini hadis Resulullaha koji sam čuo, jednom ga čujem zapamtim ga. Muđiza Resulullaha sallallahu Čak ashabi su znali doći kod Ebu Hurire, pitaju kako je tad i tad rekao Resulullah. Kaže Ebu Hurire, tad i tad je rekao tačno tako, tako, tako. Kaže deset ashaba, tako je rekao Resulullah sallallahu Bereket dovi. Kaže uzvišeni gospodar, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ Kaže gospodar, obratite mi se robovi moji, ja ću se vama odazvati. Subhanallah, mi na svako, svakojaka vrata kucam. Pa nam ih neko otvori, neko nam ih očkrine, a neko nam ih zalupi u vrata. Svi ljudi, gotovo bez izuzetka, to je u promilima, se ljute kad mu nešto tražiš. Čak znate, govorio sam, nazove ga neko na mobitel, on kad kaže šta li ovaj put treba. Jel? Subhanallah, kaže gospodar, reći, robovi moji zovite me, ja ću vam se odazvati. Ako imaš neki problem, nemoj sebi uskratiti to zadovoljstvo da moliš gospodara da on će se sigurno odazvati. Šta više, to tvoje dozivanje, ta tvoja dova, kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, u dua'u muhul ibade, srž vjerovanja, jeste da dovu Allahu obraćaš. Ili namaz naš dova. Neću duljiti danas, Hoću samo da vam spomenem nekoliko ljudi za koje je Resulullah s.a.v. proučio do. Vi znate jedan primjer i spominjali smo ga. Koliko je Resulullah s.a.v. cijenio djelovanje, cijenio rad, angažman. Svjedoči nam ono kad je došao u džamiju i vidio da nema one žene što je čistila džamiju. Kaže Allaho poslanik, gdje je ona? Kaže, sinoć preselila Allaho poslanik. Kaže, zašto mi niste obavijestili da joj ja klanjam dženazu? Pa kaže, mi smo mislili da ona nije važna. Kaže, Resulullah je sve azhabe pokupio iz džami i otišao na njen mezar da ju svi klanjaju dženazu. A imam je bio ko? Resulullah sallallahu Kome je Resulullah nije htio klanjati dženazu? Opet ravnoteža dunjaluka i ahireta. Kome je nije htio klanjati? Kaže munaficima u redu, nije htio munaficima zabraniti. Kome je još Resulullah nije htio klanjati dženazu? Onome koji je ostao dužan nešto ljudima. Odmah bi pitao, ima li on takvih dugova? Dok ne podmirite dugove, ja mu neću klanjati dženazu. Čuvajte se ljudskih hakova. Dove Resulullah, evo prva stvar koju vidimo, da je Resulullah sellem učio dovu Onom Onome ko se angažuje, ko radi, ko se potrudi, ko, ko se oznoji na Božijem putu. Prošli put, Alhamdulillah, počastio pa svojim momci iskupili, koliko, možda 220-230 kg hrane ste vi odavde prenijeli onu kuhinju tamo. A nikoga nije koštalo marka dvije, tri, marka dvije, tri. To mi je draže nego... To je, to je ono čemu hoćemo da idemo. To je ono što sam vam rekao, to je jedna kap. Čovječe, ako nisi kap dobra, znaj da ćeš biti kap zla. Daj da budemo mi kap dobra. Kome je još Resulullah sallallahu alaihi sallam učio dobro? Vi znate da je Rasulullah učio da Allah uputi pojedine ljude. Pa je govorio gospodaru moj uputi koga? Jednog od dvojice Omera. Omera, sina Hatabovog poznatog drugog halifu ili Omera ibn Hišama koji je imao nadima kako Ebu, Ebu Džehel. I Allah dragi dadne da Omer uđe kod svoje sestre Fatime koja učila Kur'an sa svojim mužem sa još jednim muslimanom i radi učenja Kur'ana on primi on primi islam i ode kod Rasulullaha primi islam. Nedavno mi draga jedna osoba kaže imate musibeta, molite Allaha da vas jedne vrste posebno sačuva. Različiti su musibeti, nedaće. Imaš nedaću u imetku, imaš nedaću u potomstvu, imaš nedaću u relacijama sa ljudima. Najgori musibet, na, najteži za čovjeka je musibet u vjeri. Ako ti Allah ne nedaću u vjeri, da vjera u tvojom srcu oslabi, da ti na prvom mjestu dinari i dirhem budu, marka i euro budu, da ti na prvom mjestu ti budeš samom sebi. To je musibe tu čemu u vjeru. Kaže, udala se kćerka čovjeku za, za nemuslimana. Kaže, ja sam je vallahi i odgajao, ali otišla u loše društvo. Zato musliman i muslimanka šta radi Biraju društvo. Nemoj prič vatri pa reći opjeko se. Nema to smisla. Kaže, 11 godina, slušajte ovo. Kaže, babo, ja sam prekinuo sa njom sve odnose. Ona se udala i 11 godina. Allah mi je svjedok. Koliko sam noći preplako i molio Allah, Allah, dragi, izvadi nas iz ove sramote. I spasi nas ovog musibeta u čemu? U vjeri. Nakon 11 godina Allah dani da njen muž primi islam. jer ove godine zajedno sa svojim puncem ide naći. 11 godina, živa istina, u ovoj čarši sa 11 godina on dovi, a mi jednom ovako uputimo dobro kažemo, jarab nije nam se otvorilo, neću više, okrenimo ovako. Stani bolan. Pa koliko se puta pokucao na vrata pa ljude zamolio? Koliko je ovo veliko? Ova isti Ebu Hurere, kojem je Rasulullah skupio taj ogrtač, rekao, zapamtit će sve moje hadise. Imao je majku. Majka je došla sa njim u Medinu kod Rasulullaha, međutim nije primila islam. I svaki put bi Ebu Hurere došao kod nje i mati vona da primi, da posvjedoči da nema drugoga Boga osim jednog jedina, jedinog. Da znaš da je Muhammed poslanik. Kaže majka neće I svaki put bi se on obraćao, svaki put bi majka odgovarala da neće. Jedne prilike on je malo ono bio naporan. I kaže majka, ni pet, ni šest, kaže mu ružna riječ o Muhammedu sallallahu I kaže Ebu redu ja sam zaplakao, istrčao iz, iz kuće. Kuće su ta doba bile jednostavne, sobičak jedan, drvena vrata, nije. Otišao sam kod Rasulullaha sallallahu alaihi sallam. Rekao sam Allahov poslaniće. Moja majka mi je dala riječ da ih ponesem sa sobom teške od Kaže, pa te molim Allahov poslaniće, prouči dobro. Ne bi li Allah moju majku uputi. Zna ovaj, zna je što znači dobar Rasulullah. A dženaza je dova. Kad je Resulullah onoj ženi došao na mezar i zamolio Allaha da joj oprosti. To znači dobro od stanovnika dženeta. Ono što sam vam rekao, kom je Resulullah nije htio klanjati dženazu, to je u biti kom je Resulullah nije htio upućivati dovu, jer hak insana, pravo insana je veliko. Kaže, Resulullah je podigao svoje ruke i rekao, gospodaru moju uputi majko je buhurere. Kaže, ja sam se obradovo i krenuo prema kući na pola puta meni opet one riječi odzvanjaju. Rekla ružne riječi o Božijem poslaniku. Međutim, kaže, kada sam došao do vrata, vidio sam da su zamandaljena, a ispod da voda teče. Neko se kupa u kući, u ta doba se pored vrata kupalo, nije bilo kupatila lako danas. I kaže, kako sam htio da uđem, ne mogu. Kaže, majka, sačekaj bogu red. Kaže, kad, kad, kad mi je otvorila vrata, kaže, majka, ešhedu an la ilaha illallah, ešhedu anna Muhammeda berekitom dovi Resulullah sallallahu alaihi Dova je, kao što kaže Resulullah, srži badite. Bilo koja moja i tvoja potreba. Prvo je pred gospodara iznesi. A onda zamoli, ja pomozi mi da dođem do svoga cilja, a da se ni pred kim od tvojih stvorenja ne moram poniziti. Šta je dova? Još jedan primjer i njime ćemo završiti. Resulullah je bio u jednoj na jednom putovanju sa ashabima i jedan je ashab imao lijep glas i u ta doba su volili, evo kod nas u mjesecu Mevluda, pa imamo Mevlud, pa imamo Ilahije, Kasire, tako. Jedan je Ashab plaho lijepo učio. Kažu da kamile, životinje, kaže bolje i brže idu kad im neko na, na, na, na, na pročelju lijepo pjeva. Kaže dobiju takt, kaže idu. I kaže Hazreti Omer, bio sam pored Resulullaha, i Rasulullah nikada nije dangubio vrijeme. Uvijek je ili Allaha spominju, ili ljude savjetovu ili razgovarao o njihovim problemima. Prije je se oženio. Čak imate detalj, pita jednog od ashaba je se oženio. Kaže, nemam čime. Kaže, hajde kupim tu tvoju devu. Da bi se imao ti čime oženio. I dadne mu deset puta Rasulullah više nego što zaslužuje deva. <laughs> Samo da bi mogao se ovaj čovjek oženiti. I kaže Hazret Omer, kad Resulullah kaže, obuzjela ga neka ljepota od onoga što ovaj uči i kaže, Allahu moj smiluj mu se. Kaže Hazreti Omer Allaho poslaniće da si nam ga malo ostavio. Kaže što? Nikom je Resulullah nije rekao tu dovu. Allah mu se smilovao, a da nije preselio ko šehid. Odmah u sljedećoj bitci, prvi od šehida u toj bitci je bio taj mladić koji je lijepo učio Ja molim gospodara da ove stvari razumijem. Molim gospodara da nas počasti da živimo sa hadisom Resulullah. sallallahu alaihi Posebno sa hadisom tako mi Allaha ne vjerujem tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje. Ona insan koji zanoći sit, a komšija mu pored njega gladan. Komši, mako bi. Tako mi Allaha ne vjeruje. Nemojmo se igrati s tim. Ja molim gospodara da nas počasti da ustrajemo u svakom dobru, makoliko ono malo bilo. Jer nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi, nijedno djelo nije veliko ako ga Allah odbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakog djela koji približava džehennemu. Gospodar naš, molimo te očisti naša srca od lice mjesta. Gospodaru naš, očisti naše jezike od laži. Gospodar naš, očisti naše ruke od svake vrste grijeha. Gospodar naš, molimo te da počastiš umet Muhammeda. Gospodaru naš molimo te da sačuvaš umet Muhammeda. Gospodaru naš molimo te da obskrbiš umet Muhammeda. Gospodar naš molimo te da dadne slobodu umetu Muhammeda sallallahu alaihi sellem na svakome mjestu. Gospodaru naš ne dozvoli da mi obrukamo muslimane. Oprosti nama, roditeljima našima i svima koji su prisutni ovdje. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš proživljenjem u društvu Muhameda sallallahu alaihi wasallam, u društvu čestitih šehida, gazija, muđahida, poslanika. Molimo te gospodar. Subhana rabike rabila izzati ama yasifun wa salamun Alhamdulillahi alamin. al